Joakino txartako izadi ratia. Gaur ostidalak martxoak hogeita bededatxiak bigarren bemailakoek hitz egingo dizuegu. Lagun batzuk ekarri ditut, garko irratxaioa egiteko eta orkestuko dizkizuet. Ainiz eta antika ingeleseko tartetxoaz ardudatuko dida. Ianek egudaldia den berri emango digu. Luziak urte betetzen berri emango digu. Eder eta onai bilanuebak nuebak zadidunak eta asmakizunak esango dizkigute. Ziortxak eta kermanek zenbaiko hauza kontatuko digute. Aitorrek, e, aitorrek gude gaurke den inguduko galderak esango dizkigu. Onintzek urrezko esaldia esango digu eta ni nahi zuen gaurko esatadea esatadea izango naiz. Beda sasteko ingeleseko tartearekin usten zaituztego. Good morning, hain izetan dika. weekend is coming the last weekend of Uncle, let us play with Fred Beast and Tom Study. Many things are possible. Enjoy them. Orain, jakin dezagun gaurko egudaldia den berri. Ian esango diguzu ze egiten duen gaur. Jaur, amabi gradu markatzen ditu eskolako termometroak. Egun, eguzkitzua dugu eta ego ekialdeko aizea ibiliko denez temperatura gora egin go du le se u a zerua odei justi rekin egongo da eta arratsalde an brisa sar daiteke kostaldean ikusten duzue bezala egun aproposa da atxenenaldian ondo pasatzeko asteburuan buruan eguraldi ona izango dugu ere bezraz disfrutatu eta ondo pasa. Eta jarraian urte betetxeak. esango diguzu urte betetxeak? Gaur ez dugu urte Baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak bete zituzten nehi zorion txeko. Eta badakizue eh, ikazle bakarra dugu. Lanen lanbarri bosgarrena maiakoa amaika urte bete zituen aste honetan aste artean. Zorionak lander urtka urte askotarako. Zorionak zein garkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo azken asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo, gal... asmakizuna, puskerra bigarren asmakizuna, izpilua, lehenengo galdera, iru, bigarren galdera, Bigarrena, irugarren galdera, amairu, laugarren galdera, enarak eta nerrek. Irabazleak hauesek izan dira, lehenengo zikloko irabazlea oinatz bega lehenengoa mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea oian mesa laugarrena mailakoa irugarren zikloko irabazlea, eneko maton, zeigarrena mailakoa. Zorionak, orain bai, asmakizunak! asmakizunak! papa daki, zerote den nor daki, atxeraka ies egin nahi badut atxeraka noa. Itxasuan zein errekan, baina beti uretan. Nor naiz, repika, repikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerrote den nordaki, ies egin nahi badut, atzeraka noa. Itxasuan zein, errekan, baina beti uretan. Nor, nahiz, bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerrote den nortaki, isildu gabe pasatzen dut gaiolan neguna. Askotan, deitzen didate pirataren laguna. Ba aldakizu, nor naizeen, errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerrote den nortaki, Isildu gabe pasatzen dut kaiola neguna askotan deitzen didate pirataren laguna. Ba aldakizu nor naizeen? Et jarraian kude albistea. Ziortza kerman esango diguzue ze berri dugun gaur? Bai. Kaixo laguna, datorren aste azkenean apirila, irua, jai berdea ospatuko dugu. Eta zer da hori? Eskola osoa berdez margoturik egongora ala. Esker, jai berdea urtero egiten dugu eta ingurumenaren zainketa dekin zer ikusia dauka. Ah, bai, gogoratzen dut, iaz zarata gutxitzeko asmoz hain bat ekintzak egin genitue eta orain geletan taula bat betetzen ari gara. Ea lortzen dugun eskolako zarata gutxitzea. Bai, hori da eta datorren azte azkenean taleka jinkana bat egingo dugu lehenengo bigarren eta dugarren mailako ok eskola sartu ondoren eta egingo dugu eta laugarren, bosgarren, zeigarren mailako ek pizka bat beranduago niri esan didate i, ikasleak na asturik egongo garela. Bai, onela da lehenengo bigarren eta irugarren mailako ikasle alde batetik eta lagarren bosgarren eta zigarren mailako ak beste aldetik. Jupi, ze ondo pasatuko rugun? nahi. Ezi duzue a, astu a, itxakirik gabe maritzuren txoko Norkituko duzue. Bukatzeko garko irratzei den inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon, egon, aitor esango dizkiguzu. Aste honetako galderak? Bai, lehenko galdera. Nor izan da gaurko esataria? Bigarre galdera. No, ezin eh, bat umek zorion dugu irugarre galdera zein izan da urrezko ezaldua laugar galdera zeri buruz izan da albistea errepikatuko dut ditut adi egon. Lehenengo galdera nor, iz, nor izan da gaurko ezataria. Bigarre galdera zen bat ume zorion dugu. Irugarre galdera zein izan da urrezko Zaldia, lagarre galdera seri buruz izan da albistea Beno lagunak, hemen amaitzen da gaurpi Datorren astea ere gurekin izango zareterako gan. Agur eta ondo izan! Agur! Agur!